kila siku ndani yake kuna neema utajua kwamba ndani yake kuna neema utakapoikosa hiyo nafasi ya kupumua utajua ndani yake kuna neema utakapokosa nguvu za kufanya harakati zako za kila siku lakini neema kubwa zaidi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi ni neema ya Uislamu Allah sema kama inshakartu ikiwa mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala la azidannakum atawazidishieni neema ambayo kwamba mtakuwa ndani yake hifdhu hadhihi ni'am ili neema ipate kuhifadhika makrunun bishukri lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila siku watu wanakufa katika mila ambayo kwamba si mila ya Kiislamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe umekuwa ni Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia wewe kuikubali kilima tukufu, kilima ya tauhidi ya la ilaha illa Allah. Hii yote inahitajia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, inshallah leo tutakumbushana sisi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Amri ipi? Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kutafuta hii riziki al-amru li litahsili rizqi amri Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kwenda kuitafuta hii riziki sisi kama waislamu uislamu unapiga vita masala ya kuombaomba uislamu si dini ya uchochole watu kazi zao ikawa ni kazi ya kuomba la Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi kama waislamu kwenda kuitafuta hii riziki qala jalla wa'z asema Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa amri kwanza akitajia neema yake kwetu sisi akituambia kwamba huwa alladhi jaala lakumul ardha dalula, ni Allah ambaye kwamba ameijalia hii ardhi ni sahali, Allah ambaye kwamba ameijalia hii ardhi kwamba ni wepesi famshu fi manakibiha, tembeeni pambizoni mwa ardhi, kusini, kushoto, kaskazini, wapi, tembeeni. Fakulu min ili mpate kuitafuta riziki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil, aya hii inamuhimiza huyu Muislamu afanye wima kwenda kutafuta riziki asiketi kuombaomba. Si kazi ya Uislamu hiyo. Katika yengine Allah sema fa idha qudiyatis sala, ikiisha swala ya jumaa fantashiru fil ardi Allah subhanahu wa ta'ala anatoa amri, swala ya juma ikiisha, fantashiru, tawanyikeni, tembeeni katika ardhi, wabtaghu, na muitafute fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiisha swala ya Ijumaa, Allah atoa ruhusa watu watembee, uende wakaitafute riziki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya yote haifungamani isipokuwa kwa kitu moja. Kitu ipi? Kwenda kuitafuta riziki haifungamani isipokuwa jambo la kwanza, maatimadi alqalbi ala Allah mtu anapokwenda kutafuta riski jambo ambalo kwamba ni muhimu kwake yeye ni amtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? fa inna litimada kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miongoni mwa sababu za sababu za kuipata hiyo riski. Kwa hivyo akasema, kwanza ni mtu amtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha jambo la pili atafute sababu ya kuipata hiyo riski. Akasema fa inna litimada ala asbabi duniawia, mtu kutegemea tu sababu za kidunia za kupata hiyo riski, shirkun billah, hiyo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akategemea elimu yake ndio impatie riski, akategemea bidii yake na juhudi yake katika biashara yake impatie riski, akasahau Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ukapata kwamba hii dini ya Uislamu, kwa kuwa ni dini ambayo inalingania katika uzuri, Waislamu wao wanapokuwa wanasoma huwa wanasoma hali ya kwamba wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kuitafuta hiyo riski kinyume na wale ambao kwamba penginepo yeye akafikiria na akadhania kwamba elimu yake nitakampatia riski akafikiria na akadhania kwamba akili yake namna alivyokuwa nao itampatia riski, akawa anategemea akili yake, akadhania kwamba labda nguvu ambazo kwamba ako nazo ndio sababu yeye kupata riski. La, kwanza mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, mtu asitegemee tu sababu za kidunia. Kisha kasema wabadluha jahlun na mtu vile vile akawa akamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pasina kutafuta sababu jahlun, yani ujinga. Jahlun, huyu ni mtu kwamba hamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo mawili zinafungamana. Kwanza, mtu amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, kisha pili, atafute sababu ya kuipata hiyo riski amtegemee Allah, i'timadu alqalbi ala Allah ma aqbil asbab, pamoja na kutafuta sababu ya kuitafuta hiyo riski. Ibadallah, waja wa Allah, anwa'u rizqi, sampuli za riski kwa hali yazidu au yankus je hii riski hupunguka ama inaongezeka suila sheikh ulislam sheikh ulislam aliulizwa ili swali Abu alabbas wala Abbas Allah rahimahullah aliulizwa ani riski kuhusu hii riski hali yazidu au yankus je hii riski inaongezeka au inapunguka fa ajaba rahimahullah akajibu hili jawabu akasema ahaduhuma, moja kati hizi riziki mbili ambayo kwamba inaongezeka au inapunguka. Kasema maallamahullah ni yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayajua annahu yarzuquhu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku huyo mja. Fahadha la yataghayyar, hii haibadiliki, hii haiongezeki, hii haipunguki. Ipi? Ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ambayo kwamba anaijua wathani na riski ya pili makatabahu ni ile riski ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimwandikia mja wa alama bihi malaika kisha akawajulisha na kuwafahamisha malaika, asema fahadha yazidu wa yankus, hii inazidi na inaongezeka bihasbi lasbab, kulingamana na sababu, kwamba ataichukua sababu ya kuivuta hiyo riski, ama itapungua ikiwa atafanya sababu ambayo kwamba itajalia hiyo riski kurudi chini. Asema fa innal abda, hakika ya mja yamuru Allah al-malaika Allah subhanahu wa ta'ala huamrisha malaika antaktuba lahu rizqa, mtu bado katika tumbo ya mamake, Allah subhanahu wa ta'ala humwamrisha huyu malaika aandike huyu atafuta riziki gani katika hii dunia. Hii riziki ya pili hii ndio ile riziki ambayo kwamba inaongezeka na kupunguka, ama ile riziki ya kwanza ambayo kwamba anaelewa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, basi hii haipunguki. Arisku wal ajal qarinani, risk na ajali ya mtu hawa ni marafiki wawili, hawaachani. Mauti na riski ni vitu viwili haviwachani. Qala alayhi salatu wasalam, Mtume sallallahu anasema inna rizqa, hakika ya riski la yatluba al-abd, inamtafuta mtu riski inamtafuta mtu aktharu mimma yatlubuhu ajalu, zaidi ya vile malakul mautu mtafuta mja. Riski inamtafuta mtu zaidi ya vile ajali yake inavyomtafuta. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim baada ya kuipata hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatia taalik akiichangia na akizungumzia akitoa faida, akasema ikiwa riski inamtafuta mtu zaidi ya vile malakul maut inavyomtafuta, akasema farid khataraka akili yako yote iweke wazi kwa kitu gani, bima umirta bi fanya yale amekwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha. Akili yako yote ipeleke kwa yale amekwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha. Kisha pili asema wala tushghiluhu, usishughulishe akili yako bima dhamina bik, kwa yale amekwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea akiba kwa yale amekwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia kazi yako wewe jishughulishe na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha. Hii mambo mwingine mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Masala ya riski yeye ndo anayajua kisawasawa. Asema fa inna rizqa, hakika ya riski wal ajal, na ajal mauti ya mtu arinani madmunani, ni marafiki wawili ambaye kwamba Allah shakuandikia lakini katika faida riski ya mtu inamtafuta kuliko namna mauti inavyomtafuta. Asema famadamul ajalu baqiya madam mauti yako bado ipo kana risku atia lazima riski yako itakufikia lazima riski yako utaipata ndugu zangu waislamu tagusia tuangalie sababu gani ambayo kwamba inapelekea riski ya umja kuongezeka sababu gani ambayo kwamba lau ukiifanya itakuwa sababu ya wewe riski yako kuizidisha Asema sababu riski, sababu za riski kwanza zimegawanika sampuli mbili. Sampuli ya kwanza minha hisiyatun duniyawiyatun madia, miongoni mwa sababu za kupata riski kwanza ni sababu za kihisia, sababu za kidunia. Ni kazi uisomee, ni taaluma fulani uijue, ni biashara uifanye vizuri. Hiyo ni katika miongoni mwa sababu kwamba zinavuta riski, lakini hii ni katika sababu za kidunia. Wa minha maanawiyatun shar'iyatun na kuna baadhi ya sababu kwamba ni sababu za kimaana na ni sababu za kisheria, wa hiya adhamu, na hii ndiyo kubwa wa akwamu na hii ndiyo tukufu ipi sababu ya pili sababu ipi maanawiyatun shar'iyatun sababu za kimaana za kisheria bimaana za kiibada ambako itafanya mtu riziki yake kukaribia zaidi asema wanasu fi dhalik na watu katika hizi vitu viwili kuifuata sababu za kidunia na kuipata hii sababu ya pili za kisheria baina muqilli wa mustaktir kuna wale ambao kwamba huikithirisha kuitafuta sababu za kidunia kushinda sababu za kiakhira za kuitafuta hii riski na kuna wale ambao kwamba ni kinyume wakaitumia zaidi sababu za, ki, za, za, za kiakhira kuitafuta hii riski ndugu zangu waislamu miongoni mwa sababu za kimaanawia asharia ambaye kwamba jalibatul rizqi miongoni mwa sababu za kisheria za kiakhira amekwamba kwamba inavuta riski, na tumesema hii ndio sababu kubwa tena zaidi. Kwanza, atafarahu lilibada, mtu kujitahidi na masala ya ibada, pamoja na elimu yake ambayo kwamba aliisoma taaluma fulani asimsahau Allah subhanahu wa ta'ala akitaka Allah subhanahu wa ta'ala amkaribishie hiyo riski akitaka Allah subhanahu wa ta'ala amuongezee hiyo riski jambo la kwanza atafarughu lilibada ajitahidi awe mstari wa mbele katika ibada qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asema وضرب الله مثلا الله akipigia mfano wa kijiji qaryatan kanat aminatan mutma'innatan Allah subhanahu wa ta'ala apigia mfano wa hiki kijiji kwanza hiki kijiji ndani yake kulikuwa na neema sampuli mbalimbali. Neema ya kwanza, neema ya amani. Amina ilikuwa neema ya amani mutmainna, na kulikuwa na utulivu. Alasema yatiha rizquha raghadan. Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo kijiji alikuwa ameifungulia milango za riski, walikuwa wanapata riski katika njia mbalimbali mbali min kulli makanin, kutoka se, sehemu mbalimbali wanapata riski, lakini fakafarat bi an'amillah, wakaikufuru neema yake Allah subhanahu wa ta'ala, wakazikufuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho fadhaqahu Allah libasa alju, Allah subhanahu wa ta'ala akawavisha vazi la njaa wal khawfu. Allah subhanahu wa ta'ala, baada kwamba mji ulikuwa na amani, wao kufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ile amani Allah akaibadilisha wakawa na hofu bima kanu yasnaun, kwa yale ambayo kwamba walikuwa kiafanya Ibada, maasi inafukuza riski, maasi haupati riski, maasi ile riski iko na baraka. Jisaidie, jiokolee kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Qala Sidi, Sidi asema wa hadhihi alqarya, hiki kijiji ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipiga mfano hiya Makkatul Mushrifa, ni Makka almukarrama, kijiji ilikuwa ina amani Kijiji walikuwa wanapata riziki kwa njia mbalimbali. Akihitaja sifa cha kijiji asema wakanat laysa fiha zar'un, hiki kijiji ndani yake ilikuwa hakuna mmea yoyote ndani yake ilikuwa hakuna mazao yoyote, bimaana ilikuwa ni ardhi jangwa, ilikuwa ni ardhi ambayo kwamba hakuna chochote ambacho kwamba kinaweza kumea wala shajar. Asema hiki kijiji cha Maka ilikuwa hata miti hakuna, walakin lakini wa wao kujitahidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, yasara Allahu laha rizqi Allah subhanahu wa ta'ala alizifungulia milango za riziki yaatiha min kulli makan, walikuwa wanapata riziki kutoka sampuli ah, sehemu mbalimbali, lakini walipomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumkadhibisha mtume wake, Allah subhanahu wa ta'ala akaibadilisha ile neema ikawa ni nikma. Ile neema ambayo walikuwa nayo, neema ya amani, Allah kwa neema ya hofu ile neema ambayo walikuwa ndani yake, riziki kuja katika njia mbalimbali, Allah akawapatia njaa. Leo sisi katika maisha ambayo kwamba tunaishi hivi leo hakuna yoyote isipokuwa ila anashtakia kuhusu namna hali ya maisha ilivyo. Kila mmoja analia iktisad, uchumi imekuwa finyu. Je, ushawahi jiuliza sababu ya hali kuwa ngumu ni ipi? Ushawahi keti chini ukajiuliza, mimi kama Muislamu nimefanya nini mpaka maisha yangu ikawa ni adhiki? Allah sema ndani ya Qur'ani, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra, alam tara Waonaje wale ambao kwamba wameibadilisha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kufra wakaikufuru wakaikataa neema yake Allah subhanahu wa ta'ala akasema jahannama yaslaunaha fabisa alqarar awa ambako mmefanya hivi wameikataa neema yake Allah subhanahu wa ta'ala wameikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wao ni jahannam ibada ni sababu kubwa ya mtu kupata riski hali yako ya maisha imekwambuko ndani yake hali imebadilika ushawahi jiuliza je unampatia Mwenyezi Mungu haki yake Je, wewe na Uislamu uko wapi? Na ni hii hii dini amekomba Allah Subhanahu wa ta'ala anambia mtume la nas'aluka rizqa. Sisi hatukuulizi riziki, nahnu ruzukuka. Sisi tunakupatia riziki. Kazi yako muabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni miongoni mwa sababu kubwa ya kuivuta riziki ya mja. Mtu kujitahidi katika masala ya ibada pamoja na kutafuta sababu ya kutafuta hiyo riziki, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anamkaribishia zaidi katika hadithi ambayo kwamba ilipokewa na Tirmidhi akaisahihisha Imam Al-Albani kutoka Abu Hurairah asema angalia hii hadithi ina mafunzo makubwa ndani yake mtume anasema inna Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema yaqulu ya ibn adam ewe mje wa adam tafarraga liibadati jitahidi huwa mstari wa mbele katika ibada Jambo la kwanza amla usadraka ghina, ndaijaza kifua chako utajiri, ndaijaza kifua chako mtu kuwa na kutosheka. Kwa kitu gani? Ikiwa utajitahidi katika masala ya ibada. Kisha sema wa asuddu fakra na ndaiziba ufakiri wako, hautakuwa tena wewe ni fakiri. Kwa kitu gani? Kwa mtu kujitahidi na masala ya ibada. Wa illa ikiwa mtu hatakuwa katika mstari wa mbele wa ibada mala'atu yadaika shughla, ntaijaza moyo wako, ntaijazia nafsi yako shughuli, usipate hata wakati wa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni dunia, dunia na wewe haupati na nafasi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Walam asuddu faqra, na wala ufakiri wako mimi sitaizuia, wala ufakiri wako sitakuondoshea. Mtu yupi yule? ambaye kwamba amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yupi yule? Mtu ambaye kwamba ameitupa kando ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lengo kubwa ya kuwaumba hawa wanadamu kawaumba kwa ajili ya ibada wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sababu kubwa ya Allah kutuumba ni sisi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Rajab asema akisherehesha hii hadithi anasema ma min qaumin hakuna watu fihi ndani yake katika hawa watu man yatahawanu bisala itapatikana mtu ambaye kombana zembea katika masala ya swala hakuna watu ambaye kwamba ndani yake patapatikana mtu ambaye kwamba anazembea katika swala kisha wala yakhuduna ala yadaihi, wala wasimkataze, wasimwamrishe aswali wakamwacha, bimaana hawakuikataza hiyo munkar. Asema wala yuzaj, wala yasjurunahu, wala wasimkemee kwa kitendo chake cha kuacha swala. Angalia wanapata adhabu gani? illa kana awwal uqubatahum ukuba adhabu ya kwanza ambayo kwamba ataipata ayankusa min arzaqihim ni riziki yao ipungue Allah subhanahu wa ta'ala sisi tumepatikana mtu ndani yetu haswali tariku swala anazembea katika swala tusimkataze tusimkemee tusimkaribie adhabu ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anazipunguza riziki zetu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, hakuna msiba wowote ambao kwamba nyinyi Waislamu isipokuwa nyinyi wenyewe umeyatanguliza kwa mikono zenu. Hatukumkemea, hatukumkataza yule jamaa, hatukumwamrisha aswali. Msiba tunaopata Allah subhanahu wa ta'ala, riziki yetu anazipunguza. Allah subhanahu wa ta'ala anaifanya maisha yetu inakuwa ni ngumu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la ibada ni jambo muhimu tena sana. Sababu ya pili zaki ambayo kwamba inaivuta riski ya mtu karibu kisawasawa taqwallah ni mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bimtithali awamirihi kwa kufanya yale ambayo kwamba Allah amemwamrisha wajtinabi nawahihi na kujiepusha mbali na makatazo yote ambayo kwamba Allah alimkataza ushahidi maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala man yattaqillah Allah kaweka kwa shartia waman yule ambaye kwamba atamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja Allah subhanahu wa ta'ala faida amekwamba tuipata kwanza yaj'al lahu makhraja atampatia njia ya kutoka katika shida atampatia njia kwamba kila akiwa katika dhiki anapata mlango wa kuokoka kwa kitu gani kwa yeye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wayarzuquhu min haythu la yahtasib na tutamruzuku kwa njia kwamba yeye hatambui riziki hiyo imefika wapi hajui hiyo riziki kaipata vipi. Nani? Yule amekwamba anamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir akishirishi aya asema ai man yattaqillah yule amekwamba atamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fima amarahu bi kwa yale amekwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala imwamrisha wataraka maanahahu an na kakambali akaachana na yote amekwamba Allah amemkataza yaj'al lahu lahu min amrihi makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yake yote, iwe ni mambo mazito, Allah subhanahu wa ta'ala humpatia njia ya kumpatia faraji. Allah subhanahu wa ta'ala humpatia njia hii kutoka katika shida kama ile. Pengine ukimuuliza ilikuwa vipi, hawezi kuelezea, hajui namna gani amejitoa katika shida hiyo, kumbe alimcha Allah subhanahu wa ta'ala, kisema yarzuquhu jambo la pili tunamruzuku min haithu yahtasib ai min jihatin la takhtar bibalihi tunamruziki kwa njia ambayo kwamba hata akili yake hakufikiria penginepo riski za kuja katika njia kama hiyo ipi takwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takwa si kwa mdomo, takwa ni kwa vitendo. Takwa idhihirike katika maumbile yako, takwa idhihirike katika mazungumzo yako, takwa idhihirike katika muashara, namna unavyoketi na wenzako na majirani zako. Hiyo ndio takwa na kukaa mbali na yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukataza. Jambo lingine ambayo kwamba inaivuta riziki karibu, si elimu yako tu la mambo ya kisheria baraka inapatikana ndani yake al istighfar mtu kufanya istighfar istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala angalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mukhbiran an qawli nuh liqaumihi akima akituelezea hikaya ya nuh nuh alipoambia watu wake فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا فقلت استغفروا rabbakum, watu wangu fa istighfar kwa Allah faida gani fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jambo la kwanza yursilu samaa alaykum midrara. Faida ya istighfar ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anafungulia mawingu, mvua inanyesha, mvua ya baraka yursilu samaa alaykum midrara wayumdidukum biamwalin wa banina. Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la pili, anawapatia watoto na anawapatia mali. Kwa kitu gani? Kwa nini kuleta istighfar? Nuh anawaambia watu wake, innahu kana ghaffara yursil sama alaykum idrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara Allah subhanahu wa ta'ala yote anamtakia muislamu khair tufanye istighfar tumwogope Allah tuwe na takwa riziki yetu inakaribia Mtume asema vile vile malazima istighfar yule ambaye kwamba atajilazimisha kuleta istighfar akadumu katika istighfar kwanza ja'alallahu lahu min kulli dhikrin makhraja Allah subhanahu wa ta'ala, faida ya kwanza, kila anapo katika dhiki, Allah umpatia njia ya kutoka katika hiyo dhiki wa min kulli hammin farajan, na kila hamu ambaye kwamba ako ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala umpatia faraji razaqahu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku kwa njia ambayo kwamba yeye haifahamu. Ham wal huzni wal gham, huzni ni yale ambayo kwamba ndani yake Alham ni ile ambayo kwamba una wasiwasi huende kakuja. Walgham ni ile ambayo kwamba imepita. Kwa hiyo wewe kuleta istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala hii mambo yote ameondosha. Wabillahi. Alhamdulillah, Alwahidul Ahad. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ايها الناس اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فان في التقواه صلاح الدنيا والاخره miongoni mwa sababu za kuivuta hii riski sababu maanawia shar'iyatun sababu za kimaana za kisheria ambapo ndio sababu za kuivuta hii riski atawakkal ala Allah mtu kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawakkul ala Allah, mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Umar bin Khattab, Umar asema lau annakum, lau nyinyi tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli, mtamtegemea Allah kisawasawa haki ya kumtegemea, faida la razaqakum, Allah atawapatia riski kama yarzuku taira, mfano vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anavyomruzuku ndege yabdu himaswa, ndege hutoka asubuhi matumbo zake zimeshikana, wayaruhu bitana, lakini anarudi ameshiba, matumbo yake imefunguka. Maulama hutoa faida katika hii hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigia mfano wa ndege. Angalia tabia ya ndege, Ndege huyu leo akiwa hapa Nairobi, huyu ndege riski yake atakwenda kuipata Nakuru. Bimaana amefanya taharak, ametafuta sababu yeye kutoka ndo akaipata hiyo riski Sawa na binadamu, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopigia mfano wa ndege, hivyo hivyo binadamu akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kutafuta sababu, Allah subhanahu wa ta'ala anampatia riski Imam Shafii rahimahullah baada ya kujua kwamba tawakal ni silaha muhimu sana katika kutafuta riski, akasema maneno haya, maneno ambayo kwamba lazima watu waiandike kwa wino wa dhahabu. Asema tawakkaltu fi riski ala Allahi khaliqi, mimi nilitegemea riski yangu ala Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqi, ambaye kwamba ameniumba mimi wa aiqantu, na nikakuwa na yakini kwamba anallah Allah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la shakka raziqi Allah lazima ataniruzuku wa aiqantu nikakuwa na yakini sawa Allah subhanahu wa ta'ala lazima atanipatia riziki wama bika wama yakum rizqin falaysa yafutuni yale ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameandika ni riziki yangu falaysa yafutuni haiwezi kunipita maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameandika ni yangu itanipata ولو كان في قائل بهار العوامك حتى كما هي رزقي يو كاتيكا شينا ياندالي كاتيكا بحاري الله اتنيليتيا هي رزقي sayati bihi Allah Allah ataileta aladhimu bifadlihi ambaye Allah ni mtukufu kwa fadhila zake maadamu riziki yangu iko chini ya bahari Allah ataileta maadamu yangu wala ulam yakun minni lisani binatiqin hata kama ulimi wangu mimi sitaisema sitazungumza riziki yenyewe itanifikia kisha toasi asema fa fi ayi shay'in tadhhabu hasara kwa kitu gani mimi ni hasirike kwa kitu gani mimi niwe na wasiwasi kwa kitu gani mimi ni nihangaike waqad qassama arrahmanu rizqal khalaiq Allah subhanahu wataala ashawagawanizia waja wake wote riski yao ila ni utafute sababu ya kuipata hiyo riski mwisho <laughs> miongoni mwa sababu za kuipata riski nikaa ni watu kuoa nikaa ni miongoni mwa sababu kubwa za kutafuta riski alasaf vijana hawaoi wakuza kwa nini hawaoi asema hawana mali kwa hiyo huwa hatuna uwezo. Kumbe katika hii nikaa ni sababu kubwa ya mtu kuvuta riski yake. Allah Taala, angalia aya yake Allah Subhanahu wa Taala, wankil ayyama minkum wasalihina min ibadikum. Allah sema wa imaikum in yakunu fuqara, ikiwa watakuwa ni mafakiri Allah min fadli. Allah Subhanahu wa Taala atawakwasisha kwa fadla zake. Nikaa amekumba ni sahihi, sio nikaa huku wamekufa ndaka kumhalalisha kwamba kumekufa tunataka tuhalalishe ili tumle. Ai, watu wamezana kule nje wameketi miaka mingi, tunataka tuhalalishe nikaa. Sio hivyo, nikaa ambayo kwa ni ya kisawasawa nikaa ambayo kwamba ni nikaa ya Kiislamu, ni nikaa kwamba watu wamechumbiana kwa nidhamu ya Kiislamu, si nikaa ambayo kwamba ni nikaa shaghala baghala, watu wameketi katika uzinifu, baadaye unataka kuhalalisha kuku ambayo kwamba ilikufa. Maadamu ilikufa bado ni haramu, kwa hivyo hata ukiichinja, ile kuchinja kwako haitayalalisha hiyo kuku. Nikaa inavuta riski ya mtu kisawasawa. Ibn Kathir asema fi tafsiri, bisa anasema kwamba Abubakar Siddiq asema radhiallahu anhu annahu qala atiu Allah mtiini Allah subhanahu wa ta'ala fima amarakum, mtiini Allah kwa kile ambacho kwamba amewaamrisheni nyinyi, minan nikah, katika kuoa yanjiz lakum ma waadakum min alghina, Allah subhanahu wa ta'ala atawatekelezeni, atawapatieni ahadi yake kwamba nini, mtakuwa matajiri. Nikah Ibn Masud alikuwa anambia alikuwa anambia maswahaba wenzake, utlubul ghina fi nikah tafuteni utajiri katika nikaa bimaana mtu akioa nikaa amekombania kisawasawa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza hata kama ni ile kidogo wanapata Allah huijalia baraka wakawa ndani ya nyoo zao ni wenye kuridhika kinyume na hiyo mtu hata kama anapata pesa ngapi lakini anaishi na yule amekuwa anaishi naye aishi naye kihalali Allah huitolea baraka hiyo maisha yao wakawa ni mafakiri ndio yule mmoja akasema An-nafs tajzau an takuna faqira nafsi siku zote inaogopa isiwe fakiri. Mtu anaogopa asiwe fakiri, mtu anaogopa asiwe maskini. Wakati mwingine ikampelekea kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakati mwingine ikampelekea kuingia katika sehemu ndio kwamba haitakikani. Kwa kitu gani? Kwa yeye kuogopea ufakiri. Tunasema walfaqru hiyo ufakiri khairun ni bora min ghina yutghiha kuliko itajiri ambayo kwamba itaiangamiza hiyo nafsi utajiri ambayo kwamba aliipata kwa njia ambayo kwamba si halali utajiri ambayo kwamba aliipata kwa haramu utajiri ambayo kwamba aliipata kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala lakini asema ghina nufus mtu kuwa na utajiri wa moyo huwa kafaf, ndio bora mtu akawa anaridhika, ana ghina, ana qanaa, yale ambayo kwamba haiko katika mkono wake, yeye hushukuru kwamba haiko katika mkono wake sio na mbio bwana kuwafanyia watu hasad. Kwa nini yule amepata? Kwa nini mimi sijapata? Anashukuru na ile ambayo kuna wa ghina nafsi wal kafaf fajamiu ma fil ardi la yakfiha. Ikiwa hatatosheka na yuko kuwa na ghina, ikiwa unatosheka kuwa na kanaa, hata kipatwa dunia mzima huyu aitamshukuru hawezi kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala. ان الله ملك السلول والنبي يا الذين امنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في الملك المجيد فضل اللهم عن الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وان باقي صحاب الصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر جيوشك شك في كل مغرب العالمين ربنا اغفر لنا ولكل الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا امر ربنا انك رؤوف رحيم قوموا الى الله اقم الصلاه أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد